Euskaraldia ostiralean eh, hasiko da eta prestatzeko zer egin behar dugu? De, um, Ipar Euskal Herriko egi desberdinetan bi orduko prestaketa eta ilerrak antolatuak dira. Beraz, hau bizi eta belarri prestentzat. Um, beraz, tabela biltzen gira, harik eta erres eh, batzen bidez, gogo eta baten emaiteko. ba, Euskaraldiak, uh, eh, bera, suposatzen du, saia batzuen aldatzea eta ez eh, da bortxaz errez, berda prestatu. Eta, beraz, ta, le, eh, bera, egitar, daire egitar horietan, hor da, parabada, be, denan artean indartzeko, eta, hala, ah, bat, dira, trukak eta interesgarriak, bera, trospo, ba, sorpresa honak, da, zinez merezidu, parte e- hartza bai. Eta, taile egiterat, eh, joan, ezin direnen zat? Bigauza egiten aldira, uh, be, bat da, be, nik enekiko gogoeta bat, pundua egin, usaiak buruz, eta bestea da inguruneak ingurunea da. Bai, hau ere, eh, desmartxaren gako bat da, ingurukoek eh, minuta batzu hartzea, be, espikatzeko. Aipatzeko, eh, lankideak, ara, ostiraletik goiti, zer eginen dugun, etxean, aipatu, zer, zer usaiak behi edo desafio hartzen dugun, do lagun erdaldunei ere uh, espikatzeko edo uh, ere beren maneran horiek nola parte hartzen alduten, nola laguntzen algaituzten. Ara. Et, eta barne hariketa ipatzu duzu, zer da susen? Ba, barne hariketa da, ba, piskat pausatzea, azte hori asiaintzin, eh, intesgarria da bako etxak eh, be aztertzea, be zein dituen bere usaiak izkuntzarekiko, norikin mintzaten gira euskaraz, nun noiz eta noiz ez, zer gaitik, eta zer gaitik etxan bai adibidez edo eta plazan ez, zendako lankide euskaldun horrekin bai, eta beste euskaldun kia duen horrekin ez, zer gaitik ez ezagunak sistematikoki frantzesez agurtzen ditut, eh, zendako eh, hemen eh, ditudan <clears throat> Barne zalantza hori guziak ez ditut ego Euskal Egean, hola, holako galderak eh, dira, eta mm, auto galdezketa edo auto diagnostika tipi horren egitea bizkin trezgajea da eta ba, parte alda ere. Eta ara, oartzen algira gauza dut egon bat zuetaz, algiraz, ara, oartzen algira arekin Euskara eh, egiten duzu eta emisaila zait, ba, ara, eta Eta bo, hori egin eta um, ere oska igotzen alda eta Euskaraz gehiago egiteko aukerak eta bide behiak zein izaiten aldiren ere zehendatzen aldira. Bo, ola ez du bortxaz naturala edurio jeguziak eta ez dugu bortxaz uh, usaiari, baina ara, esperientzia mm, polita izanen da eta sorpresa politak ere bizitzen alko ditugu beraz, zinez merezidu.